Hauwi mnong'ono wa watu watatu ila yeye huwa ni wanne wao. wala wa watano ila yeye huwa ni wasita wao wala wa wachache kuliko hao wala walio wengi zaidi ila yeye yu pamoja nao popote pale walipo kisha siku ya kiyama atawaambia walioyatenda hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu alam tara ila alladhina nuhu anin النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون فيه أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير واني هواوني والي وليوكتازوا كنونغونيزانا كيشا وكيارودية يالي يالي وليوكتازوا نا وكنونغونا جو يا مامبو يا ذنبي نا يا وادوي نا يا كمواسي na wakikujia hukuamkia sivyo anavyokuamkia Mwenyezi Mungu na husema katika nafsi zao mbona Mwenyezi Mungu hatuadhibu kwa haya tuyasemayo basi jahannam itawatosha wataingia humo na hayo ndiyo marejeo maovu yaliyoje ya ayyuhalladhina amanu idha tanajaytum fala tatanajaw wal waludwani wa ma'siyati ar-rasuli wa tanajaw birri wattaqwa واتقوا الله الذي إليه تحشرون Enyi mlioamini, mnaponong'ona msinong'one kwa sababu ya mambo ya madhambi na uadui na kumuasi mtume. Bali nong'onezane kwa kutenda mema na kuacha maovu. Na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kwake mtakusanywa nyote. Innaman najwa minash shaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidhaa بِضُرِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Kwa hakika minong'ono hiyo inatokana na sheitani ili awahuzunishi walioamini na wala haitawadhuru chochote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. na juu ya Mwenyezi Mungu tu ndio wategemea waumini. Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Enyi mlioamini, mkiambiwa fanyeni nafasi katika mabaraza, basi fanyeni nafasi. Na Mwenyezi Mungu atakufanyieni nyinyi nafasi. na mkiambiwa ondokeni basi ondokeni Mwenyezi Mungu atawainua walioamini miongoni mwenu na waliopewa elimu daraja za juu na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayo yatenda. Ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasul faqaddimu bayna yadayna najwaakum sadaqah ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم Enyi mlioamini, mnaposema siri na mtume, basi tangulizeni sadaka kabla ya kusemezana kwenu. Hiyo ni kheri kwenu na usafi zaidi. Na ikiwa hamkupata cha kutoa, basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu aashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير bima ta'malun mnachelea kutanguliza hiyo sadaka kabla ya kusemezana kwenu ikiwa hamkufanya hayo na Mwenyezi Mungu akapokea toba yenu basi shikeni sala na toeni zaka na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda Allahu akbar Allahu akbar la Kwani hujui kwamba Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo mbinguni na yaliyomo katika ardhi na wala hapana siri ya watu watatu ila yeye Mwenyezi Mungu ndiye wanne wao kwa kuyajua kwake wanaofanyia siri. Wala hawawi watano ila na yeye ndiye wasita wao wala duni kuliko hivyo wala kuzidi hivyo ila yeye yuko pamoja nao anayajua hayo wanayonong'ona popote walipo kisha siku ya kiyama atawapa habari kwa kila walilotenda hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kutimia ujuzi wake Ewe mtume, huwaoni hao waliokatazwa kufanya njama za siri wao kwa wao kwa mambo ya kutia shaka katika nyoyo za waumini. Kisha wakayarejea yale yale waliokatazwa na wanafanya njama kwa madhambi wanayotenda na uadui wanaowazimia na uasi dhidi ya mtume wa Mwenyezi Mungu na wanapokuja kwako wanakuamkia kwa kauli ya kupotoa sivyo anavyokuamkia Mwenyezi Mungu na wao husema katika nafsi zao mbona Mwenyezi Mungu hatuadhibu kwa haya tunayosema ikiwa huyu ni mtume kweli inawatosha hao jahannamu wataingia humo waungue kwa moto wake na marejeo maovu yaliyoje marejeo yao. Ilikuwako sulhu baina waislamu na mayahudi katika mji wa Madina, na ikawa kipita mtu katika waislamu kwao mayahudi unong'ona wao kwa wao, ili adhani yule mwislamu kuwa wao wanapanga njama za kutaka kumuua au lolote la kumdhuru apate kugeuza njia siwapitie tena. Mtume sallallahu alaihi wasallama akawakataza hayo lakini hawakuacha mtindo wao wakayarejea yale yale waliokatazwa na wakawa kija mtume sallallahu alaihi wasallama wakimwamkia kwa maamkio ya kumwapiza ndiyo ikashuka aya hii enyi mliomsadiki Mwenyezi Mungu na mtume wake mnaposema siri basi msiwe mkisema siri katika mambo ya madhambi na kufanya uadui na kwenda kinyume na mtume semeni siri katika mambo ya kheri na kuepukana na madhambi. Na muogopeni Mwenyezi Mungu ambaye kwake yeye tu si kwengineko ndiyo mtakusanywa baada ya kufufuliwa. Hakika kusema siri kwa kuchochea shaka shaka ni katika kuzainishwa na sheitani ili apate kuingiza huzuni katika nyoyo za waumini. Wala hayo hayawezi kuwaletea madhara yoyote wao ila kwa kupenda Mwenyezi Mungu. Basi waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu peke yake. Enyi ee msadiki Mwenyezi Mungu na mtume wake, mkitakiwa baada yenu kuwafanyia nafasi wenzenu mnapokaa katika majilisi zenu, basi ni nafasi na Mwenyezi Mungu ni nyinyi nafasi. Na mkitakiwa kuondoka pale mlipokaa, basi ondokeni. Mwenyezi Mungu tukuza vyeo vya waumini na wali waliopiwa elimu kwa daraja nyingi. Na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Enyi msadiki Mwenyezi Mungu na mtume wake, mkitaka kusema siri na mtume wa Mwenyezi Mungu, basi kabla ya mazungumzo yenu hayo, tangulizeni kutoa sadaka. Hivyo ndiyo kheri yenu, na ni usafi zaidi kwa nyoyo zenu. Lakini ikiwa hamkupata cha kutoa sadaka, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa kusamehe, mwenye kukusanya rehema zote. Mnachelea kujilazimisha kutoa sadaka kabla ya mazungumzo yenu na mtume wa Mwenyezi Mungu. Na ikiwa hamkutoa na Mwenyezi Mungu akakusameheni, basi hifadhini kushika sala na kutoa zaka. Na mtini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na Mwenyezi Mungu anazo habari za vitendo vyenu na yatakulipeni kwavyo.